kwamba kuna ahli sunna wal jamaa huu ni, ni, ni, ni, ni, ni msamiati ambao hutumia masalaf ahlul hadith kadhalika ahlul athar kadhalika وفرقه الناجيه والطائفه المنصوره والغرباء kisha tukaanza kuelezea moja baada ya nyingine kwamba tasmia ya ahli sunna wal jamaa imekujaje kwa nukuu kauli za ulama kadhalika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahlul hadithi wa ahlul athar tasmia hii imekujaje tukawa nukuu pia kauli za salafu saleh tukawa tumefika katika tasmia ya firqatu najia wa at mansura firqatu najia wa at mansura majina haya mawili Abdallah Allah muhifadhi anasema wa amma tasmiyat bil firqati najia wa taifati mansura ama salafu salih kuitwa kuwa wao ni firqatu najia na ni taifatu mansura faqad warada dhalika fil hadithi ash-shahiri hadith al imepokelewa hilo kutoka kwenye hadithi mashuhuri ambao ni hadithi ya iftiraq hadithi mashuhuri ambao hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akielezea hali za waliotangulia na hali za umma wake inasema inna bani israila iftarakat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariku ala 72 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidatan wa hiya al kwamba banu Israil min al-yahudi wa nasara waligawanyika mpaka makundi sabina moja na umma wake yani umma huu umati Muhammad utagawanyika mpaka makundi sabina mbili sintano sabina firqa makundi sabina mbili kullu fi an-nar illa wahida wa hiya al yote yatakuwa ni makundi ya motoni siokuwa kundi moja yote yatakuwa ni makundi ya motoni siokuwa kundi moja na katika riwaya nyingine Mayahudi ndio sabina moja na Manasara sabina mbili na umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam taganyika sabina tatu lakini makundi yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi kundi moja na na anasema shekhe wa huwa hadithun mashhurun shahirun thabitun sahihun na hadithi hii ni hadithi mashuhur iliyopata umaarufu lada almuslimin kadhalika ni hadithi thabitun hadithi iliyothibiti sahihi ambayo ni hadithi sahihi khilafan liman awhama tad'ifahu tofauti kabisa na wale ambao waliopatwa na waham wakawa wameidhoofisha hadithi hii na baadhi ya watu hadithi hii wanaidhoofisha wasema kwamba ni hadithi dhaifu na kwamba umma hauwezi kuganyika makundi yote haya lakini hakika watu hawa wamepatwa na waham waham ni hali ambayo inampata inampata mtu kuto kufahamu uhalisia wa jambo ima kwa ujinga au kwa kuto kufuatilia au kwa kufuatilia lakini akawa ame hadithi hii imegongana na matamanio ya nafsi yake basi akaamua kusema hadithi dhaifu tumeelewana eh وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه الذي تقدم pia imekuja katika hadithi ya Muawiya iliyotangulia Allah muiradhi la tazalu taifatu min ummati mansurina ala alhaq kwamba alitoacha kuwepo kundi katika kila zama kundi hilo likawa ni lenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala tena likawa katika haki alhadith hadithi inaendelea la yadhuru man khadhalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik hawadhuriwi na yule mwenye kuwakhalifu wala wenye kuwadhalilisha na kuwanyongesha mpaka kiyama kije na wao watakuwa katika hali hiyo Kwa hiyo hii ni taifa taifa tu mansura la tazalu taifa tu min ummati mansurin hii taifa tu mansura tumeelewana eh na hadithi ya kwanza inaonyesha kwamba ni firqatun najia illa wahida kwa ummati ala 73 firqa au ala 2 kama ilivyo katika riwaya hii illa wahida firqatun najia na utokea baadhi ya watu kusema kwamba hawa ni walokole hali ya kuwa maneno haya ameyasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hadithi ya kwanza ni firqatun najia ambayo itaokoka ita, firqa hii kutoka kwenye makundi sabina mbili na hadithi ya pili ni hadithi imekuja kutaja taifa la tazalu taifatu min ummati mansurin ay taifatun mansura naam na wenye kuhadi, wenye kuzizoofisha hadithi hizi huzizoofisha ili waweze kuingiza maneno yao ya kejeli sio kama hadithi hizi ni dhaifu ili wakatae majina haya lakini uhalisia hadithi hizi ni hadithi sahihi umeelewana eh? Alakh Ahmad Sirad Sardar au Sirdar ameandika katika risala yake ya magister kaandika mabahith na hadia fi hadithi iftiraq al-umam mabahith al-aqdiyya ay eh, research za kiitikadi katika kuifanyia research hadithi ya iftiraq al-umam ameeleza kwa kirefu kama alivyoashiria hapa Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari na kitabu hicho risala hii kimechapishwa na Imadatul Bahthi na Ilmi bil Jamiati Islamia katika vile vitabu ambavyo huwa vinachapishwa baada ya baadhi ya talabatul ilm katika kupata ile daraja yao ya magister au daraja yao ya doktora huwa zile risala zilizokuwa zimefuzu basi zinachapishwa na imadatul bahthi na ilmi ya al islamia kwa ukipata risala hii utaona namna gani mualif alivyochambua hadithi hii sanadan wa matna anasema Sheikh Abdallah al-lalakai fi sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa صفحة 24 anasema fahiya taifatul mansuratu wal firqatun najiyatu wal usbatul hadiyatu wal jama'atul adilatul mutamassikatu bis sunnati mutamassikatu bis sunnati kwamba kundi hilo ni kundi lililonusuriwa na ni firka ni pote lililokoka kadhalika usbatul hadiya pia ni kundi lililoongoka jamaatul adila ni kundi lililokuwa lipo sawa sawa almutamassikatu bisunna lililoshikamana na sunna yani firqatun najia ndio sifa zake hizi limenusuriwa lenye uadilifu lilioongoka limeshikamana na sunna taamal ya raaka Allah ila hadhihi al-awsaf an e, ya al-azima yar'aka Allah yani zingatia Allah kuchungi Allah kuchungi na makosa makubwa makubwa kadhalika na makosa madogo madogo zingatia Allah kuchungi na uslubu wa ulama wanapotaka kumfundisha mtu kitu anamuombea dua baada ya kumweleza ila rahimakallah kama alivyo alivyo alivyoeleza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab au ilam arshadaka Allah li ta'atihi ilam arshadaka Allah li ta'atihi namfundisha mtu baada ya kuwa amemwombea dua kwa taamal zingatia ya raaka ila hadhihi al-awsaf an-nabila al-azima kwenye hizi sifa nzuri tena tukufu kubwa وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة الواسطية أما بعد أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية hii اعتقاد itikadi ya kikundi المنصوره almansurati نصوريكا الى qiyami asati mpaka siku ya kiyama kitakuwa kimeokoka na kitakuwa kimenusuriwa ahli sunnati wal jamaa kikundi cha ahli sunna wal jamaa kwa hiyo salafu na saleh wamekuwa wakizifafanua hizi hadithi katika maneno ya kale huko nyuma kuonyesha kwamba hadithi hizi mbili hadithi zinazoonyesha kwamba yeyote atakayekuwa amefuata mwenendo wa al-sunna wal jamaa fata sunna katika salafu saleh na kundi hili halina kadi wala halina cheti eh, wala halina alama zaidi ya kuwa wewe umeshika sunna basi utakuwa katika watu hao na ukaacha sunna hata leo utakuwa umetoka mwenyewe umetoka mwenyewe katika kundi katika kundi hili na wasemi kwamba ah, wale pale kwa maana ya kikundi cha watu fulani ambapo ukishakuwa na kadi basi mpaka arudishe kadi la ni, ni, ni msimamo wa kufuata njia sahihi na msimamo wa kufuata mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kupinda bila kuyumba bila mujamala bila mudahana la takhafu fillahi law matalaya ukawa haufanyi mujamala kuwapendezesha watu ukawa haumuogopi yeyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala huogopi huogopi lawama za yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Kayo katika mukaddima wa kitabu chake ameyasema maneno haya فهذا اعتقاد الفرقة ila qiyam as-saati ahli أهل wal jamaa. na ndio maana kila utakayemuona anataka kuwabeza masalaf unamkuta katika mazungumzo yake kama utamzingatia sana na babaika kwa sababu wakati huo huo anataka kuwabezeni lakini wakati huo huo anaamini kwamba kundi hili ndio kundi sahihi kwa anapata tabu katika ile hali ya kutaka kuchomoa katika hili kundi hali ya kuwa anahi, an, anakubali kwa uhakika kwamba kundi hili ndio kundi sahihi yeyote ambaye mwenye akili timamu munsif katika maelezo yake utamkuta akwambia ah masalafi eh, ndio kundi ambalo mtume kweli mzee lakini sasa hao utawakuta wana matatizo haya ndio maneno ambayo wanasema kama hao wana matatizo matatizo yao yapi ah unajua wanapigana sana radi kwani masahaba hawakuwa wakipiga radi mtume hajapiga radi Allah hajapiga radi Allah amepiga radi ndani ya Qur'an Allah amepiga radi ndani ya kitabu chake kitukufu akiwakosoa makafiri akiwakosoa baadhi ya waislamu katika yale ambayo wanaoyafanya watu walipozini walipigwa radi ndani ya Qur'ani watu walipolewa walipigwa radi ndani ya Qur'ani hizi ni rududi za mukhalif anapofanya mukhalafa pigwa radi wanawake wa mtume SAW sallama walipotaka kumletea fitna mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapigia aliwapiga radi واضح wanawake waumini ndani ya Qur'an wamepigwa radi kadhalika makafiri si sehemu moja wamepigwa radi bali nimekuja radi kwa waumini nimekuja radi kwa jina la waislamu e, kwa, kwa jina la, la watu kwanza kwamba waumini na wasiokuwa waumini kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam apiga radi bi isaahul ashira thaklatika ummuk hizi ni rudud ndani ya kitabu na sunna kwa hiyo kupiga radi sio silaha za maangamizi ni nasaha tu ambapo ukizisikiliza zitakusaidia na utashika njia iliyokuwa sawa sawa kadhalika masahaba kadhalika tabi'in kadhalika atba tabi'in kadhalika atba atba atba tabi'in kadhalika aimatul huda na mashekhe zetu mpaka sasa wanafuata mwenendo wa hawa waliotangulia katika rudud kwa hiyo hakuna ubaya kama utakuwa unapigwa radi ya haki unarekebishwa sehemu ulikukosea hakuna ubaya kupiga radi sababu rudud minad-din rudud siyanatud radi ni katika dini na radi ni, ki, ni kitu kinacholinda dini na kama kusingelikuwa na radi kila mtu angekuwa anajifanyia anavyotaka yeye bali radda ala haula raddi juu ya hawa wenye kusema kwamba salafu sare salafi salafiyin wanapiga raddi fulani tunasema wao pia neno la kusema kwamba salafiyin wanapiga raddi hiyo pia ni raddi kwa salafi sala kusema kwamba ni masalafi wanapiga raddi pia hii ni raddi kwa hawa masalafi kadhalik unakataaje raddi kwa raddi vipi unaikataa raddi kwa kupiga raddi kama vile uh, dhahiria atbaa Daudi dhahiri wao walikataa dalili ya qiyas kwa dalili ya qiyas walikataa dalili ya qiyas bila kuleta aya wala hadithi dalili yao walipoomba wa qiyas ambao ndio wanashikilia kwamba qiyas si dalili si masdar katika masadiri tashri'i ikawa hoja yao ni dhaifu sababu huwezi kukataa kitu kwa dalili ile ile ambayo wewe ndio unaitumia kwa kama ni kutokupigana radi, maana yake hata nyinyi msiwaseme masalafi ambao kupiga radi. Mbona mnawasema masalafi ni kupiga radi kwa kuwapiga radi kama radi ni haramu. Wazi? Wahakadha. Kwa hiyo kila mtu utamkuta yupo katika lile ambalo alilokuwa nalo afurahia. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Lakini almuhimu ni kwamba la msingi ni watu kufuata manhaji ya mtume sallallahu na la shaka manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam watakaokuwa walifuata ni nani ni masahaba waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kisha tabi'in waliokuwa na masahaba waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada tumefahamiana eh na baada tukaita salafu salih na katika kitabu hichi tumeona kwamba salaf ni kwa maana ya man sabaka wa madha wa taqaddama man, man sabaqaka wa taqaddamak fi sinni wal fadl katika katika umri na katika fadhila na ubora tumeelewana na mtume akamwambia binti yake ni masalaf ana laki mimi ni mbora katika waliokutangulia katika waliokutangulia wewe basi mimi ni mbora wao ni mbora wao وقال شيوخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه annafi ma'arij alqabul saka nukuu pia maneno ya al-Imam Hafidh al-Hakami katika kitabu chake Ma'arij al-Qabul anasema وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه كما kwa hakika imekuja habari ya mkweli mwenye kusadikiwa mkweli mwenye kusadikiwa anna alfirqata najiyata kwamba kundi lililookoka homa ka, man kana ala mithli ma, ka, ma kana alayhi huwa wa ashabu wazi kwamba ni wale ambao waliokuwa wanafanya mfano wa yale aliyokuwa anafanya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake mfano wa yale ambayo yalikuwa yakifanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake. Kwa kundi liliokoka leo, jana na kesho mpaka kiama kitasimama. hautoingia humo mpaka kwanza uhakikishe uhakikishe matendo yako yanaendana na ya mtume na ya masahaba. Hakuna ugomvi katika hili. Kama unaanza kumsota mtu kwa kidole, hakuna haja, wala usitumie nguvu nyingi usitumie gharama kubwa hata wewe unajinasibisha na manhaji wewe mwenye kujinasibisha na manhaji usitumie nguvu nyingi kupiga kelele kwa mimi ni katika wafuasi wa manhaji la nguvu nyingi tumia katika kuyafuata maelekezo ya Allah na mtume wake na yale walioyafanya masahaba baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nguvu nyingi tumia huko kwa sababu huko ndio kuna shughuli lakini kujinasibisha tu kisha ukawa unatofautiana na manhaji hii huko hakuwezi kukusaidia man batta amaluhu lam yusri nasabuhu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi katika hadithi aliyotoa alimamu muslim fi sahihi kama yule ambaye matendo yake yatakuwa na but, yatakuwa na upole utaratibu atembea kama kinyonga nasaba yake haiwezi ikayafanya matendo yake yakaenda mbali akawa mengi nasaba bado itabaki kuwa nasaba na matendo bado yatabaki kuwa ni machache kwa sababu yanakwenda kidogo kidogo yanaongezeka kidogo kidogo kama vile kuna watu wameishi muda mrefu katika swala wamedumu kwenye swala kuliko watu wengine lakini ukiangalia matendo yao na sura walizokuwa nazo hazifanani na watu wazuri na watu wema lakini watu wachache kuna watu ambao wameingia katika ibada ya swala kwa muda mchache wakajiingiza na kwenye darasa matendo yao yamewashinda watu waliodumu katika muda katika sala zao na ibada zao kwa kipindi kirefu sana sasa hatubezi hii ibada ambayo ndio ibada kubwa ibada bora baada ya shahada mbili lakini ni ibada ambayo haimsaidii haimuongezei yule ambaye anaifanya ibada hii kwa sababu tunahitajia mwanadamu kila jinsi ambayo anafanya matendo mema iwe ni sababu ya kumpandishia daraja eh, mpaka ifikie wakati kama malakul maut utasikia yuko mlangoni kwako anakuja kutoa roho huwe hauna ziada taamal huwe hauna ziada taamal yani hauna amali ambayo unaweza ukaizidisha kusema kwamba umechelewa kuifanya huwe una, unaweza tu kumwambia aje achukue roho yake aondoke na wewe utangulie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kuna watu ambao kama utasikia malakul maut yuko Dar es Salaam basi hapa atakusanya matendo yote mpaka atamshinda kufanya nipi aanze nipi aache kwa sababu siku zote yeye ana taswif saafaal ghadan saafaal ghadan safa afalu safa afalu safa afalu wallahu musta'an kwa salaf ni e eh, firqatu najia ni yule ambaye anayefanya matendo ambayo yanafanana na aliyofanya mtume sallama na masahaba zake nadhani tumepata adila nilikuwa nafundisha mwezi Ramadhani nadhani Ramadhani ya mwaka jana mwaka juzi darasa na Sheikh Hassan akawa anafundisha eh, kitabu hichi cha aqida wasitiya na aqida tutahawiya cha Imam Tahawi akiwa anaonyesha maana ya salaf akajaribu kufafanua na kuonyesha kwamba salaf kweli ni masahaba matabi na matabi tabin wa hadithi ile aliyosoma khairun nas qarni thumma alladhina alunahu thumma alladhina alunahu lakini baada ya hapo akasema hapa kuna watu ambao wana wanataka kutu, kutu, kutu, kutu, kutuaminisha kwamba wao ndio masalafi wanataka kutuaminisha kwamba wao ndio masalafi wao ndio firqatun naja wao ndio taifatun mansura kwamba wao ndio waliokoka na wao ndio kadha sisi tunafahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na dhehebu na ukiniuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kama mlikuwa sema jana kuna mtu aliniuliza Mtume sallallahu alikuwa dhehebu gani Sema Mtume sallallahu alikuwa dhehebu lake ni ni Muislamu sasa tunashangaa hawa watu wajiita masalafi sasa angalia haya maneno yanavyogongana haya maneno yanagongana ukisema kwamba masalafi eh, ni hawa karne tatu halafu unataka kusema kwamba mtume alikuwa hana dhehebu na dhehebu lake lilikuwa ni Muislamu kwa inamaanisha kwamba hawa karne tatu pia hawakuendana na dhehebu la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba pia walimkhalifu mtume ba, bali na wao wasingekuwa ni masalafi wangekuwa ni waislamu kama jinsi alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sote tunamwiga nani mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana nimesema kwamba mtu yote ambaye anataka kuwabeza na kuwakataa masalafi na kukataa manhaji salafi huyu mtu atapata tabu kwa sababu muislamu aina yote hauwezi ukawakwepa masala kwa sababu Uislamu kama Uislamu huu tumeupata kwa hawa watu tumeupata kwa hawa lakini jawabu ya, ya, ya shubha hii ni moja tu kwamba mtume alikuwa ni Muislamu na sisi pia ni Muislamu lakini wewe kama Muislamu sawa na nadhani kwamba si kila Muislamu nakubaliana naye inawezekana wewe ni sufi eh mawahabi hukubaliane nao hawa ambao unaoita wewe ni mawahabi sio kwa hiyo ni lazima kwamba pamoja na uislamu wako utakuwa umemili katika manhaji fulani ambayo ni hiyo ya sufia kwa hiyo ana kauli kwamba wewe ni sufi ana kauli kwamba wewe ni sufi maana yake ni kwamba asiyekuwa sufi uislamu wake hauko sawa sawa ni muislamu lakini uislamu wake hauko sawa sawa na sisi tunatafuta nini tutafuta uislamu wa sawa sawa kwa nasema sisi tunafuata manhaji ya salaf manhaji ya masahaba tuwatafuta uislamu wa sawa sawa ndio maana tunahangaika tunakwenda huko kwa sababu baada ya mtume swalla alaihi kufa walikuja wengi waliodai uislamu wakile marafidha kuja kadaria wakile jahamia walikuja mu'tazila walikuja ash'aria matiridia na makundi mengine mengi mpaka makundi sasa hivi yanazuka tablighi eh ifwan hizb tahiriri Al-Qaida Al-Shabab na mengineyo katika makundi na kadha wa kadha haya yote yanajinasibisha na Uislamu kwa ukisema mtume ni Muislamu maana yake anakubaliana makundi yote haya si kweli mtume ni Muislamu na anakubaliana na makundi yote haya hapana mtume alikuwa na manhaji manhaji hiyo waliifuata masahaba manhaji hiyo wakachukua kutoka masahaba matabiin manaji hiyo akachukua kutoka kwa matabiina atba tabiina mpaka siku yetu ya leo kwa hiyo hawa ambao wanaitwa masahaba tabiin atba tabiina katika lugha wanaitwa wanaitwa nani si watangu sasa wametutangulia na ikiwa kama wao wametutangulia katika lugha ya Kiarabu labda tunakuwa tunatofautiana wao watasema watangu sisi tutasema Kiswahili watangu na Kiarabu tunasema salaf katika lugha ya Kiarabu hawa wanaitwa salaf lakini je ni kila aliyetangulia anafaa kufatwa la tumesoma kwamba wenye kutangulia wenye kufatwa ni wale wazuri na wema wazi kwa sababu katika zama za masahaba walikuwepo watu ambao hawakuwa wema si tunafahamiana eh? walikuwepo watu ambao hawakuwa wema kama walikuwepo watu ambao hawakuwa wema katika zama za masahaba za matabiina wakina Jabir bin Safwan na wengineo hawa inaonekana ya kwamba walikuwa ni masalaf lakini si salafu saleh ni salafun talih ni masalaf ambao walikuwa ni waovu ha? ambao hatuwezi kufata manhaji zao kwa sababu manhaji zao hazikufuata manhaji za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi anasema shekhe wa haulai humul qabiduna ala aljamri hawa watajiridu tauhid eh ah huko huko katasi ya pili mm sawa katasi ya pili tunaingia kwenye masala ya ghuraba sawa eh ambao nadhani kwamba hii tasmia ya ghuraba ndio tasmia ya mwisho muda unaturuhusu hmm? au hii kesho la tusome kama mukaddima hapa kisha tuishie hapa falghurubatu uh, thalathatu anwa asema muallif hamidahullah taala amma tasmiyatul ghuraba. hii ni tasmia pia ya masalafi yani wal waljamaa katika majina yao wanaitwa maghoraba yani wageni wanaitwa wageni sehemu yoyote sunna ikiingia wale watu wanakuwa ni wageni sehemu yoyote ikiingia sunna watu wale wanakuwa ni wageni ni wageni katika mambo yao ibada zao wageni katika kila kitu kila atakachokisema cha kigeni kila atakachofanya cha kigeni na mmekuwa mkisotwa vidole masokoni katika shughuli zenu maofisini kituo chetu hichi kimekuwa kikisemwa vibaya bali kuna watu walidiriki kusema uongo mwezi wa Ramadhani uongo ambao anajua kabisa huu ni uongo hana uhakika wa asilimia hata moja lakini akatengeneza maneno ya uongo na yale maneno yakakubalika na watu wakayafuata na wakayaita kwamba hivyo ndivyo ilivyo lakini siku zote akul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa kwamba haki ikija batil huwa inaondoka sababu siku zote batil huwa inaondoka na na huko tutaona katika miongoni mwa kauli za masalaf huwa ni kuwahusia masalafi subra kwamba masalaf wanahusiana subra kwa sababu anayeshika manhaji hii ni sawa sana mtu ambaye aliyeshika nini kaa la moto na ukilishika ukiwa unalijua kwamba ni kaa la moto basi utavumilia shida ni pale unaposhika kaa la moto afu hukujua kwamba ni kaa moto sasa litakuunguza utalitupa tunafahamiana eh ama tasmiyatu bil ghuraba asema ama tasmiya hili jina la ghuraba fala yakfa ala sunniyin hadithul ghurabai المشهور في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى kama tunasema sisi kila jina tunalitumia tunatumia kwa adilla. Maana tunakatazeni msijiite ansar sunna. Ah, sasa tuseme ni baya. Hata mujahidina si jina baya. Hata istiqama si jina baya. Sawa? Si jina baya. Ni majina katika majina mazuri lakini muislamu hababati yani hakimbilii tu kushika majina ambayo hayana dalili hayana mashiko nani amekutangulia katika wema nani amekutangulia kwa sababu hii dini yetu jambo letu sisi tunalichukua kutoka kwa waliotutangulia hata waliojiita Qur'aniyuna kwani jina baya watu wa Qur'an mpaka watu hapo wakawa maarufu wanaita ahlul Qur'an au sahibul Qur'an la si majina mabaya lakini jina hili linakuwa baya pale ambapo hauna aliyekutangulia kwa sababu dini hii hauichukui kwenye mkoba dini hii unaichukua kwa watu waliomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa wakisema sisi tunasema wakifanya sisi tunafanya wakikataza sisi tunakataza wakiamrisha sisi tunaamrisha man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin haukuwepo wewe kipindi inashuka aya hii na akafata njia isiyokuwa ya waumini ulikuwepo wewe ulikuwa muumini kipindi hicho au kuna wengine ni waumini huko matumboni au kwenye migongo ya baba zao au kabla hata baba zao hawajazaliwa kwa msingi wa kadari ya Allah kwamba utazaliwa na utakuwa muumini na lakini aya hii imeshuka wayatabi ghaira sabili almu'minin ay sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi kama yule ambaye atakayempinga mtume baada ya kujiwa na uongofu kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini akishatajwa mtume hapa waumini watakuwa ni masahaba wayatabi ghaira sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla kwa ndio kijiita sunna ma tawalla kujiita istiqama nuwallihi ma ukijiita kadha yunwallihi matawalla kwa sababu msamiati huu haukutajwa na mtume haukutajwa na masahaba wala tabi wala tabi tabi'in kwa simbati kutoka katika dalili hizi zilizokuja katika kitabu na sunna tunasema kauli hiyo au jina hilo unakuwa ni jina la kuzushwa kwa ndio maana hapa muallif wa Sheikh anasema fala yakfa ala sunniyin, haifichiki kwa mtu wa sunna hadithul hurabai hadithi iliyowataja wageni almashhuri fi sahihi, hadithi iliyokuwa mashuhuri katika sahihi Muslim, hadithi iliyokuwa mashuhuri katika sahihi Muslim. Bada alislamu ghariba, Uislamu umeanza kwa hali ya ugeni, wasayaudu ghariba kaifa bada alislam ghariban mtume sallama ameanza na uislamu peke yake watu wote hawajui uislamu kisha kaslimu Abu Bakar katika wanamume wakubwa akaslimu Ali katika vijana wa kiume wadogo akaslimu Khadija binti Khuwailid mke wake katika wana hawa katika wanawake kaslimu Zaid bin Thabit katika watu katika watumwa wale wachahuru akaslimu Bilal katika watumwa waliokuwa bado hawaja hawajaachwa huru kisha wakaslimu wengine na wengine mpaka Uislamu umekuwa mkubwa katika dunia umeenea sehemu mbalimbali bada alislamu ghariba waislamu wamekuwa wakiuliwa wakiteswa waislamu wamekuwa wakijificha katika baiti darul arqam ibn abil arqam kwa kipindi chote walichokuwa maka kisha wakatoka kuhamia madina waislamu kawa na baada ya alislamu ghariba kadhalika mwisho katika akhir zamani ambazo ni zama zetu hizi wasayaudu hariban kama bad kisha uislamu utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza fatuba lilghuraba habari njema ni za wale wageni tuba ni shajaratun fil janna au sehemu wadi fil janna lakini makusudio hapa ni tuba lilghuraba kwa habari njema ni za wageni kwa maana sehemu ambayo atakofikia watu hawa ni sehemu yenye mti huu hawa watu ambao watakaokuwa katika hali hii wakifu watafikia katika mti huu fatuba lilghuraba naam قال الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى anasema al-Imam Sufyan al-Thawri istausu bi ahli sunnati khaira wausieni watu wa sunna eh wausieni khairi fa innahum ghuraba hakika wao ni wageni waseme tunapokuta ahli sunna usieni khairi unaweza kaenda kijijini huko kukuta watu wote ni makhurafi sawa ndio labda sunna mmoja nini juu yako juu yako ni, kum, ni kumuhusia khairi kumuhusia khairi kumwambia kwamba wewe uko katika khairi anta ala khairi wewe uko kwenye khairi thibiti simama na simama wako huu huu hakika wewe uko katika khairi أخرجه اللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الإمام ابن القيم فيها أنا سيما الأمرهم كتب كتاب مدارج السالكين شارحا حديث الغربة أكيوا أن شريحش حديثه يوجيني أسمى والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم هرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأنعام الآية 116 maneno Ibn Qayyim akiwa anasherehesha hadithul ghurba hii baada ya alislam ghariba anasema wal mu'minuna fi ahli alislam ghuraba kwamba waumini katika jamii iliyokuwa na waislamu huwa ni wageni na waumini katika maana ya waislamu ni wale wenye kutenda matendo mema wal asri lan isara fi khusri lil ladina amanu wa amilus salihat so kwa wale waamini wakatenda matendo wakatenda matendo mazuri kwa hiyo katika jamii ya waislamu wapiga ngoma wezi wala rusha wala riba majambazi wasengenyaji waumini watenda mazuri na kuacha haya hawa wanaonekanaje wanaonekana ni wageni wakati mwingine unaweza ukabezwa au ukatukanwa katika familia ya waislamu mtu katika familia ya waislamu halafu yeye akawa muumini anasali anafanya mazuri anataka ndoa yake iwe ya Kiislamu mazishi yake yawe ya Kiislamu anaonekanaje anaonekana mgeni anaonekana kwamba ana, ana, anaacha misingi ya familia anapinga misingi ya Uislamu ambao Uislamu huo ndio Uislamu ambao familia imezalika na imeleleka humo walmu'minuna fi ahli alislam ghuraba waadhmana anasema ibn al-qayyim kwa nyinyi mnayafuta tu katika familia zenu lakini kasema ibn al-qayyim muumini wa sawa katika jamii ya waislamu ni mgeni kisha kasema alul ilmi fil mu'minina ghuraba'u na wanawazuoni kwa waumini pia ni wageni kwamba watu ni waumini mashallah wapo katika jopo eh, la waislamu waliokuwa hawafanyi chochote wao wamekuwa wakishikamana na ibada wakija waumini wakija wanawachuoni wenye kuwafundisha ile dini ya sawa sawa wanaona pia ni wageni kwa pamoja hatujawakuta watu wanasali wanafunga wanafanya kila ambacho wanachokidhania kwa ni cha kheri tumefahamiana lakini tulipowaambia kama ukhawarij takfiri ni haram wakaona jambo hili la kigeni tuwaambia watoke kwenye sakos ya kutaiba wakaona kwamba jambo hili ni ni jambo geni alazi kadhalika tuwaambia wahesabiwe sensa wakaona jambo hilo ni ni jambo geni tulipowafundisha akida na kuwaambia lazima mzikatie akida kwa sababu ndio msingi wa Uislamu wenu wakasema wakaona jambo geni lakini watu hawa katika jamii yao ya Uislamu walikuwa wakionekana wao ndio waumini na bado pia walikuwa wanapata shida kwa wale waislamu ambao wasiokuwa na nini wasiokuwa na chochote katika dini kwa hiyo ahlul ilmi fil mu'minina huraba wa ahlus sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal fihim huraba hasa ibn qayyim na watu wa sunna ambao yumayizunaha ambao wanaichanganua hiyo sunna alhawa yaudi ila sunna wanaitoa sunna hiyo min alahwai katika matamanio walbid'i na uzushi fihim kwa wao ni nani ghurabau ay eh, min ashabi alahwai walbid'a kwa watu wa bid'a na ahwa pia wao pia ni wageni kwa sababu wanakuja kuleta jambo ambalo hawakulizoea ndio ukakuta watu katika sehemu moja ni msikiti mmoja jamii moja lakini baadhi yao wanaonekana ni wageni na baadhi yao wanaonekana ndio watu ambao wapo katika katika jambo la sawa sawa hasa wadauna ilaiha sabiruna ala adha almukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbata lakini wale wenye kulingania kwenye sunna na waliosubiri katika maadhi katika waliosubiria mauzi ya wenye kuwa khalif pia wao ni wageni zaidi kuliko hao ambao ni wenye kuifata hiyo sunna bila kuilingania ni kuliko wale ambao wenye kuichanganua hiyo sunna kuitoa katika bid'a na hawa bila kuilingania kisha akasema shekhe lakin haulai hum ahlullahi haqa hawa wanaonekana wageni hawa ndio watu wa Allah wa ukweli fala ghurbata alayhi kiuhalisia hawana ugeni hawana ugeni juu yao wa inna ma ghurbatuhum bainal aktharin lakini wanaonekana ni wageni tu kwa sababu wako kati ya watu wengi alladhina qala Allahu azza wa jalla fihim ambao Allah tabaraka taala alisema kuhusiana watu hawa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka sabilillah ukiwatii wengi katika watu waliopo ardhini watakupotosha watakupeleka njia isiyokuwa ya Allah tabaraka wa taala kwamba una familia kubwa lakini familia yako haipo katika dini ikitokea jambo la msiba wanataka ushike juzu na uishe watu kwenye ubwabwa eh, na wewe upige Fatiha nafanyaje ukiwaachia wafanye mambo yao wanasema wewe hukuwa unampenda marehemu inaingia katika mlango huu wa intute akthara man fil ardi yudhilluka an ukiwatii wengi katika waliokuwa katika ardhi hii wao siku zote watakuingiza katika watakuacha watakutoa katika njia ya Allah na msingi katika hili ni mmoja tu umezaliwa peke yako wazi eh tangu ukiwa tumboni uko peke yako zaliwa peke yako sawa utakufa peke yako utafufuliwa peke yako kama ni motoni utaingia peke yako kama ni peponi utaingia peke yako kama wangekuwa wanakupenda kama wana familia mzuri wanataka uendane na mambo yao em siku ya kufa yule ambao waliokuwa wanampenda waingie naye wafukiwe pamoja sisi tunafahamiana bali baadhi yao hata wakitajwa katika wale walioingia makaburini huwa wanatoa udhuru hasa hapa mimi siwezi lakini kwa sababu wanaogopa hali ile sasa hali ile unatakiwa uiogope kwa uhalisia usimpotoshe mwenzako sababu utakapompotosha mwenzako akakufuata siku ya kuadhibiwa utaadhibiwa peke yako ataadhibia peke yake wallahu musta'an kisha akasema shekhe faulaika humul ghuraba'u min Allahi wa rasulihi wa dinihi hao ndio wageni kutoka kwa Allah na mtume wake na dini yake wa ghurbatuhum hiya alghurbatul muhishatu na ugeni wao ni ugeni wenye kutisha wa inkan humul ma'rufina almushara ilaihim pamoja na kwamba wao ndio watu wenye wenye umaarufu wenye wenye kuashiriwa kwamba ghurba ya hawa watu wengi ndio uge sababu watu hawa ni wageni kwa Allah hawajii maamrisho ya Allah ni wageni kwa mtume hawajii maamrisho ya mtume ni wageni kwenye dini ya Allah kwa sababu hawajii maamrisho ya Allah wala hawayafuati maamrisho ya Allah na ugeni wao ndio ugeni wenye kutisha wa inkanuhumul maarufina hata kama wanakuwa wao mara nyingi ndio maarufu katika miji kwa ndio watu wenye kauli, watu wenye nguvu, watu wenye familia kubwa, watu wenye wenye majalisi kubwa, vikao vyao ni vikao vya watu wazito almushara ilaihim ambao ndio wanaashiriwa fulani unamjua fulani fulani unamjua fulani watu wote ukitaja fulani watu wanamjua hawa ni wageni kwa Allah hawa ni wageni kwa mtume hawa ni wageni kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ugeni wao la shaka kwamba ni ugeni mbaya Allah Allahu a'lam sallallahu alaihi wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam